بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh til ofatlari zararlarini o'tayotgan edik ular judayam ko'p lekin ulamolar kattaroq bo'lgan yigirmatasini sanashgan uchinchi ofatga keldik bu botil gaplarni gapirish bu ham tilni zararlaridan biri demak botil gaplar nima bo'lishi mumkin bu fosiqlarni gaplari sharobxo'rlik haqidagi gaplar yoki ayollar haqidagi nojoiz gaplar yoki zulm bo'lgan gaplar yoki yomon bir urf odatlar marosimlar bo'lishi mumkin makruh holatlar yomon holatlar bo'lishi mumkin mana shunday gunoh bo'lgan gaplar shular hammasi harom qilingan dinda o'tgan darslarda biz ko'rgan ya'ni gaplar behuda gaplar yoki ortiqcha gap bulardan saqlanish bir fazilat edi afzal narsa lekin gapirib qo'yish muboh edi faqat vaqt zoyi bo'lmasligi uchun gapirmaslik afzal edi lekin mana bu uchinchi ofat bu gunoh buni gapirgan odam gunohkor bo'ladi bu harom botilni gunohlarni xili judayam ko'p bo'lgani uchun botilni gapirishni ham xillari judayam ko'p bo'ladi shuning uchun bularni hammasini sanash qiyin va bulardan inson qutulish uchun nima qilish kerak uning uchun din dinga tegishli gaplarda dunyoga tegishli gaplarda faqat muhimi bilan cheklanish kerak ya'ni hojat miqdori bilan cheklanish kerak ba'zi gaplar borki inson o'sha gapni gapga ko'p ahamiyat bermaydi lekin uni halok bo'lishiga yetadi shu gaplar hadisda keladi bilal ibn xoris rivoyat qilgan hadisda ibn moja termiziylar rivoyat qilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة bir kishi ollohni rozi qiladigan bir so'zni aytadi va bu so'z uni bu darajaga yetkazishini o'ylamaydi ham alloh taolo o'sha so'z sababli qiyomatgacha unga o'z roziligini yozib qo'yadi ya'ni bir kishi gapirayotgan gapiga ya'ni uni yaxshiligini fazilatini bilmaydi uni ahamiyatini anglamagan holatda lekin bir yaxshi gapni gapirib qo'yadi alloh taolo qiyomatgacha shu odamga o'zini roziligini yozib qo'yadi demak yaxshi gaplarni yengil sanamaslik kerak yaxshi gaplarni albatta gapirish kerak masalan birovni dinga da'vat qilish chunki bu da'vat amal hisoblanadi xususan sizni da'vatingiz sababli bir inson amal qiladigan bo'lsa o'sha savobda sherik bo'lasiz xuddi shu savobni misli undan kamaymagan holatda sizga kelaveradi siz sababli birov namoz o'qisa siz sababli masalan ro'za tutsa yoki ilmga boshlasa masalan shularni hammasiga ajr yoki bitta harf o'rgatib qo'ysangiz yo qur'on o'qishni o'rgatib qo'ysangiz ya'ni shu odam butun umr qur'on o'qisa ajri kelib turadi demak yaxshi gaplari ham inson pastdan emaslik kerak va hadisni davomida payg'ambarimiz aytdilarki va inna bil kalimati min sahatillahi ma yadhunnu an tablugha bihi ma balaghat fayaktubullohu alayhi bihi sahatahu ila yawmil bir kishi Allohni g'azablantiradigan bir so'z gapiradi va uni bu darajaga yetkazishini bilmaydi ham gumon ham qilmaydi lekin alloh taolo o'sha so'z sababli qiyomatgacha o'z g'azabini bunga yozib qo'yadi ya'ni alloh taolo o'sha so'z sababli g'azablanadi shu bandadan va o'sha g'azabi qiyomatgacha davom etadi ya'ni bu odamdan boshqa rozi bo'lmaydi shuning uchun yomon gaplarni ham yengil sanamaslik kerak yomon gaplardan saqlanish kerak har qanday bir gunoh gap bo'lsin inson tilini tiyish kerak chunki bilmaydiki ollohni g'azabini keltirib buni alloh taolo abadiy yozib qo'yishi mumkin alqama aytadiki juda ko'p gaplar borki bilol ibn harisni hadisi meni o'sha gaplardan to'xtatib qo'yadi ya'ni hozirgi o'qigan hadis alqama ko'p gaplarni gapirmoqchi bo'laman deydi lekin mana shu hadisdan qo'rqib ya'ni ollohni g'azablantiradigan so'z bo'lib qolmasin deb gapirmayman boshqa bir hadisda ibn abi dunyo hasan isnod bilan rivoyat qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar inna rajula la yatakallamu bil kalimati biha yahwi biha ab'ada min surayya bir kishi birga o'tirgan odamlarni kuldirish uchun bir so'zni gapiradi va surayyo yulduzdan ham uzoqroq bir masofadan qulaydi ya'ni bu odam bitta so'z sababli do'zaxga tushadi do'zaxga tushishiga sabab bo'ladi bu nima uchun do'zaxga tushyapti bu hadisda biroz mana sharh kelyaptiki kuldirmoqchi bo'ladi odamlar lekin bu kuldirmoqchi bo'lgan gapi ollohni g'azablantiradigan bir gap masalan diniy mavzuda hazil mazax mumkin emas inson dindan chiqadi deyishgan chunki dinni yengilga olish mumkin emas ya'ni ollohni oyatlarini hadisni azonni masalan shar'iy ilmlarni bularni ustidan kulib bo'lmaydi sunnatlari ustidan kulib bo'lmaydi inson dindan chiqadi mana shu hadisda aytyaptiki mana hamma majlislarni kuldirmoqchi bo'lib gapiradi bir gap va do'zaxga tushadi shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak ya'ni botil gaplardan gunoh gaplardan xususan mana bu kufr gaplardan ehtiyot bo'lish keyingi hadis ibn abi dunyo mursal rivoyat qiladi tabaroniy mavqufan rivoyat qiladi bu mavquf rivoyati sahih sanal bilan abu hurayra roziyallohu anhu aytadi إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في أعلى الجنة bir kishi parvo qilmagan holatda bir gapni gapiradi alloh taolo o'sha gap sababli jannatning eng yuksak joyiga ko'taradi ya'ni bu yaxshi gaplar allohni rozi qiladigan bir gapni gapirib shuni mukofotini alloh taolo beradi va qola sollallohu alayhi vasallam abu hurayra aytyaptiki payg'ambarimiz aytdilar أعظم الناس خطايا yawmal qiyamati أكثرهم khawdan fil batil qiyomat kunida odamlarning gunohi eng kattasi eng ko'p botil gaplarni gapiradigan odamlar ya'ni gunoh gaplarni gapiradigan odamlar qiyomatda gunohi eng katta shularniki bo'ladi va bu oyatda shunga ishora bor do'zax egalaridan hikoya qilib alloh taolo keltiryaptiki va kunna nahudu ma'al xoidin o'zi hali aytadiki va biz botil gaplarga sho'ng'uvchilar bilan birga sho'ng'ir edik gunoh gaplarni biz ham gapirardik boshqa bir oyatda fala taqudu ma'hum hatta yahudu fi hadisin ular bilan birga to boshqa gapga o'tgunlariga qadar o'tirmang ya'ni bir odamlar gunoh gap gapiryaptimi turib ketishga buyurilgan shariat va birga o'tirishdan qaytarilyapti innakum aks holda sizlar ular kabi bo'lasizlar ya'ni agar ular gunoh gapirsa birga o'tirgan odam ham gunohkor bo'ladi kufr gap gapirsa kofir bo'ladi agar rozi bo'lsa va salmondan rivoyat qilinadiki qiyomat kunida gunohi eng ko'p odamlar bu gunoh gapni gapiradigan odamlar ibn sirin aytadi ansordan bir kishi bir majlisdan o'tib ketayotgandi va ular bir gunoh gapi gapirishyapti shunda aytdiki tahorat qilinglar sizlar gapirayotgan gap tahorat buzish holatidan ham battarroqdir ya'ni nihoyatda yomon gapni gapiryapsiz shuning uchun tahorat qilinglar o'tgan gunohini gapirib berish ham shunga kiradi bir odam ilgari qilgan gunohlarini gapirib berish chunki u xuddi shu narsani bir tarqatayotgandek bo'lib qoladi yoyayotgandek bo'ladi yoki bir gunohga o'zi bilmagan holatda erish yo'lini aytib berishi mumkin ya'ni maqsadi kimnidir gunohini ko'rgani yo bir narsani aytib bermoqchi lekin tushunmayaptiki u o'sha odamlarga shu gunohni qilish yo'lini o'rgatyapti odamlar uni eshitib o'sha gunoh fikriga kelmagan odamlar fikriga kelishi mumkin qiziqmagan odam qiziqib qolishi mumkin demak gunohni xuddiki gunohga da'vat qilayotganday bo'ladi shuningdek bidatlarni aytib berish ham bidat gaplarni gapirish ham shunga kiradi birovni bidatlarini aytish yoki botil fikrlarni aytish magaram rad qilish uchun aytsa bo'ladi inkor qilish uchun odamlarni ogohlantirish uchun aytsa bo'ladi keyin sahobalar orasida yuz bergan ixtiloflar masalan janglar mana shularni shunday tarzda gapirishki sahobalarga xuddi ta'na bo'ladigandek ayblagandek gapirish mana bular ham gunoh to'rtinchi ofat bu talashib tortishish bundan ham qaytarilgan termiziy rivoyat qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar la tumari ahoka va la tumaziho birodaring bilan tortishmagin va mazax qilmagin demak mana shu yerda payg'ambarimiz qaytaryapti tortishishdan qaytar boshqa bir hadisda man tarakal miroa va huwa muhaqqun buniya lahu baytun fi a'lal janna kimki haqli bo'lgan holda tortishishni tark qilsa jannatning eng yuksak joyida unga qasr quriladi ya'ni haqli bo'lgan holda chunki odam tortishni tark qilish qiyin chunki odam ko'rib turibdi oldidagi odam xato gapiryapti xatosini ham biladi o'zi haqli mana bu paytda odam sukut saqlab tortishmayman deb sabr qilishi nihoyatda qiyin shuning uchun ham buni mukofoti kattaroq jannatni yuksak qismida qasr beriladi va davomida payg'ambarimiz aytdilarki vaman tarakal miroa va huwa mubtilun buniya lahu baytun fi robadil janna kimki nohaq bo'lgan holda tortishishni tark qilsa jannatni chetlarida qasr beradi qasr quriladi o'sha odamga demak bu nohaq nohaq odam o'zi zotan tortishmasligi kerak aslida lekin alloh taolo shunda ham o'sha nohaqqa tortishmaganiga yana mukofot beryapti termiziy rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambarimiz aytdilarki ma dolla qavmun ba'da an hadahumullohu taala illa utul jadal alloh taolo hidoyat qilganidan keyin biron qavm adashmaydi magaram tortish talashib tortish ularga berilgan emas qaysi qavm demak qaysi odamlar talashib tortishsa hidoyat topganidan keyin ham inson tortishsa demak adashadi talashib tortish adashishga olib keladi va zubayr o'zini o'g'liga aytadiki odamlar bilan qur'on bilan talashib tortishmagin chunki ularni qur'on bilan yenga olmaysan lekin sunnatni lozim tutgan ya'ni bu yerda ahli botil bilan turli firqalar bilan talashishni aytyapti ahli bidat ahli havo bilan tortishishni aytyaptiki ya'ni qur'on bilan tortishma deyapti sunnat bilan hujjat keltirgin deyapti nima uchun chunki qur'onni ahkomlari umumiy qur'onda umumiy qoidalar bor tafsilot kelmagan masalan namozni ado qilinglar lekin namozni ichidagi rukunlariyu vaqtlari va hokazolar qur'onda tafsiloti kelmagan uni na makruhotlari na uni rukunlari kelmagan tafsiloti hadisda kelgan chunki sunnatda kelgan yoki zakotni ado qilinglar deydi lekin zakot puldan qancha beriladi chorva mollardan qancha beriladi bular qur'onda kelmagan bular hammasi sunnat sharhlagan bular shuning uchun qur'on bilan tortishma deyapti qur'onda umumiy qoidalar bor ahli firqalar dunyoda qancha bo'lsa ahli bidat adashgan toifalar shular hammasi qur'ondan o'ziga dalil keltiradi chunki qur'onni umumiy bo'lgani uchun hamma o'ziga ma'lum bir tortishi mumkin o'ziga dalil qilib umumiy ma'no berishi mumkin shuning uchun qur'on bilan yengib bo'lmaydi hamma o'zini tarafiga tortadi lekin sunnat bilan sunnat nisbatan tafsilot bo'lgani uchun sharh bo'lgani uchun ya'ni aytyaptiki sunnat bilan keltirgan hujjat keltirgan ba'zan shunaqa bo'ladiki sunnat bilan ham sunnatni ma'nolari umumiy bo'ladi yangi masalalar bo'ladi nisbatan ijtihodiy masalalar bo'lib qolishi mumkin shunda nima qilinadi o'zi ahli sunna val jamoatni qoidasi bor ahli sunna val jamoatni manbalari uni ya'ni asosi nima kitobu sunnat ala manhaji salafi solihin kitob va sunnatni salaf solihlar ya'ni masalan qoyrul qurun sahoba tobin taba tobinlar mujtahidlar shular qanaqa tushunsa o'shanaqa tushunish ya'ni kitobi sunnatni har kim o'zi keltirib xohlaganicha tushunib olish bu ham xato chunki bu arab tilida tushgan birinchidan ikkinchidan o'sha ma'lum bir vaziyatlarda tushgan sahobalar qaysidir voqealarni ustiga tushgan o'shalarni bilish kerak keyin qaysi biri nosih mansux bor ya'ni ba'zi hadislar ba'zi hadislarni bekor qilgan hukmini keyinchalik boshida joiz bo'lgan narsa keyin masalan harom qilingan shunaqa ahkomlar bor demak bularni hammasini bilish kerak shuning uchun ya'ni ahli sunna va jamoatni o'sha asoslari shuki qur'on va sunnat va mana shu ikkalasini salaf solihlar qanday tushungan bo'lsa sahobalar qanday tushungan bo'lsa tobeinlar taba tobeinlar mana shunday tushunishgan shuning uchun ahli botil kitobi sunnatdan bir dalil keltirdimi ularga aytiladiki ularga aytiladiki mana shu kitobdan keltirayotgan oyat yoki mana shu keltirayotgan hadis sen tushungandagi kim tushungan deb so'raladi sahobalar bormi yoki tobin yoki taba tobin yo hech bo'lmasa ular davrida bo'lmagan bo'lsa mushtahidlar keyin kelgan fuqaholar bormi ya'ni muhaddislar mufassirlar bormi mana shu sen bergan ma'noni berganlar bormi agar bo'lmasa demak botil sen o'zingni havoyi nafsingdan sharhlayapsan deydi demak unda ergashin lekin agar bo'lsa unda demak qaraladiki boshqa fikrdagi sahobalar ham bo'lganmi agar sahobalar ikki xil sharhlagan bo'lsa demak masala ixtilofli tamom bunda ishkali yo'q ya'ni masala ixtilofli ba'zi sahoba unaqa degan ba'zi bunaqa bu rahmat bu bunda talashib tortishga hojat qolmadi lekin ko'pchilik bir taraf kamchilik bir taraf bo'lsa aytiladi demak jumhur bu tomonda kamchilik sahobalar bu fikrda masalan demak bu hammasini o'zini qonun qoidasi bor shuning uchun kimki qur'on va sunnatdan bir dalil keltirsa hozirgi kunda ko'pchilik aytadiki dalil keltiryapti deydi masalan qur'on sunnatdan keltirdimi darrov bir gapini qabul qilib masalan ahli firqa bo'lsin ahli bidat bo'lsin shular darrov gapini qabul qilib hujjat keltiryapti ya'ni qur'on hadis keltirsa qur'on hadisni kim shunaqa tushunibdi qaysi sahoba tushungan qaysi tobein tushungan mana shuni ham keltirish kerak ya'ni ulamolardan shunaqa tushunganlar bormi bir ming to'rt yuz yil islom tarixida bironta olim tushunmagan bo'lsa demak bu narsa aniq bidat bo'ladi agar bu shunaqa yangi ma'no berayotgan bo'lsa umar ibn abdulaziz aytadiki kimki dinini tortishishlarga pesh qilib qo'ysa ko'chishi ko'p bo'ladi ya'ni u fikrdan bu fikrga ko'chib yuraveradi tortishishni o'ziga odat qilib olgan odam u ham tortishishlikdan qaytaryapti muslim ibn yasor aytadi tortishishdan saqlaninglar chunki bu olimni johillik payti ya'ni biladigan odam mana shu tortishish paytida ham johilligi kelib qoladi va mana shu paytda shayton uni xatosini talab qiladi xato qilishini oyog'i toyishini istaydi chunki inson Э, tortishganda masalan ichida har xil yomon sifatlar uyg'onadi kibr bo'lsin o'sha manmanlik va boshqa har xil sifatlar g'azab paydo bo'ladi va natijada adashadi molik ibn anas aytadiki talashib tortishish dindan biron narsada emas ya'ni dinga umuman aloqasi yo'q va yana aytadiki talashib tortishish qalblarni qotiradi va dushmanlik paydo qiladi qachon bir masalada birov bilan talashib tortishdingizmi biroz davom etdimi qalbda sovuqlik paydo bo'ladi u sizni gapingizni inkor qiladi siz unikini inkor qilasiz sovuqlik paydo bo'ladi luqmon o'g'liga aytdiki ey o'g'lim ulamolar bilan tortishmagin chunki seni yomon ko'rib qoladi demak bu ham hikmat tortish nimaga olib keladi yomon ko'rishga olib keladi xoh bu ahli ilm bo'lsin ahli ilm bo'lmasin farqi yo'q aslida ya'ni kim bilan tortishsangiz sizni yomon ko'rib qoladi bilol ibn sad aytadiki agar bir kishini tortishuvchi o'zini fikrini yaxshi ko'radigan holatda topsang uni ziyonkorligi tom bo'libdi ya'ni mukammal ziyonkor ekan bu odam ibn abi layla aytadiki men do'stim bilan tortishmayman chunki agar tortishsam yo uni yolg'onchiga chiqaraman yoki uni g'azablantirib qo'yaman ikkalasi ham yaxshi emas ya'ni chunki tortishib seni gaping noto'g'ri yoki yolg'on deyotgandek bo'ladida odam go'yo uni yolg'onchiga chiqarayotgan yoki tortishib uni g'azablantirasiz abu dardo aytadiki hamisha tortishib yurishing senga yetarli gunohdir demak gunohdan sanayapti sahobalar umar roziyallohu anhu aytadiki ilmni uch narsa uchun olmagin va uch narsa uchun tark qilma tortishish uchun maqtanish uchun va riyokorlik uchun ilm olma mana shu uchta narsa ya'ni ba'zilar ilm oladi tortishish uchun ya'ni borib falonchilar bilan borib munozara qilaman tortishaman deb shu maqsadda o'rganadi masalan bunga ajr olmaydi u ajr olish uchun olloh rizosi uchun o'qish kerak ya'ni o'zidan jaholatni ko'tarish uchun shu ilmga amal qilish uchun boshqalarga o'rgatib sadaqa joriya qoldirish uchun mana shu to'g'ri maqsadlarda o'rganish kerak ibodatligi uchun ilm o'rganish ibodat mana shuning uchun shuni niyat qilishgan lekin tortishish uchun olish demak bu qaytanga gunohkor bo'ladi va ikkinchisi maqtanish uchun olmagin deyapti zotan hadisda keladi mana shu maqsadlarda ilm olgan odam jannat hidini ham hidlamaydi va uchinchisi riyokorlik uchun riyokorlik uchun ilm olsa o'zini ko'rsatish uchun ilm bilan mashhur bo'lish uchun demak bu odam gunohkor bo'ladi va uch narsa uchun tark qilmagin dedi birinchisi uyalganidan ya'ni ilm olishdan birovdan so'rashdan uyalganingdan tark qilmagin ulamolar aytishgan ilmdan ba'zi narsalar to'sadi birinchisi o'sha uyatchanlik ba'zilar uyaladi so'rashga natijada johil qoladi va ba'zilar kibrlanadi ya'ni u ham so'ramang kibr ham ilmdan to'sadi ikkinchisi behojatlik sababli ilmni tark qilma deyapti balki ilmga o'zingni muhtoj his qilgin va uchinchisi jaholatga rozilik bilan tark qilmagin ya'ni ba'zilar o'zini shu bilmaslik holatiga rozi bo'ladi johillikka rozi bo'ladi vaholanki ilm olish farz qilingan johillik yomonlangan hamma joyda shuning uchun unga rozi bo'lish mumkin emas ya'ni gunohga rozilik gunoh bu qoida bu maymun ibn mehronga aytildiki nima uchun sen g'azablanib birodaringni hech tark qilmaysan dedi shunda aytdiki men chunki u bilan tortishmayman tortishmagandan keyin odam albatta sovuqlik tushmaydi oraga tortishni chegarasi qanaqa ya'ni uni tarifi tortish nimaligini bilish uchun ilmiy ta'rif shuki birovni gapida xato topib unga e'tiroz qilish birovni gapidagi xatosini izhor qilish bildirib qo'yish mana shu e'tiroz qilish endi xato nimalarda bo'lishi mumkin uni lafzida bo'lishi mumkin gapida yoki ma'nosida bo'lishi mumkin yo gapiruvchini maqsadida bo'lishi mumkin mana shularda xatosini topishadi va demak tortishishni tark qilish degani nima bu e'tiroz qilishni tark qilish ya'ni e'tiroz qilmaslik birovga inkor qilmaslik birovni gapini demak shunday qoida qilib olsak bo'ladiki qachon bir gapni eshitsak agar to'g'ri gap bo'lsa kibrlanmasdan ya'ni mag'rurlanmasdan shuni tan olish kerak modomiki haq gap ekan to'g'ri ekan shuni tasdiqlash kerak tamom birinchisi bu agar botil gap bo'lsa yolg'on gap bo'lsa qaraladiki bu dinga tegishlimi yo'q agar dinga tegishli bo'lgan muhim bir masalada bo'lsa unda nima qilinadi unda chiroyli yo'l bilan yolg'iz holatda unga nasihat qilinadi agar odamlar ko'p joyda xato gapni gapirayotgan bo'lsa dinga tegishli xatoni bir bidatni gapirayotgan bo'lsa odamlar unga ishonish ehtimoli bo'lsa unda hammani oldida aytsa ham bo'ladi ya'ni chiroyli uslub bilan o'sha qur'onda aytilgan idfa billatihi ahsan masalan va jadilhum hi ahsan eng go'zal yo'li bilan mujodala qiling deyapti torching deyapti ya'ni yumshoqlik bilan odob bilan hammani oldida aytsa bo'ladi agar hamma ishonib ketadigan bo'lsa uni bidatiga mana shu lekin o'zini bir noto'g'ri fikri bo'lsa yolg'iz holda nasihat qilish kerak chunki hammani oldida nasihat qilsa odamni qabul qilish qiyin bo'ladi chunki insonda nafs bor g'urur bor kibr bor qabul qilish qiyin bo'ladi demak bu dinga tegishli xato gap gapirayotgan bo'lsa muhim bo'lsa buni to'g'rilashga harakat qilamiz imkon bo'lsa yolg'iz qoldi bo'lmasa ko'pchilik oldida odob bilan chiroyli yumshoqlik bilan endi agar dinga tegishli bo'lmasachi ya'ni dunyoviy bir masalada ahamiyatsiz bo'lgan bir masala unda sukut saqlab qo'ya qolamiz chunki uni ahamiyati yo'q gap hozir aytildiki xatoni topish birinchi lafzlarda bo'lishi mumkin ya'ni insonni gapida e, jumlalarida bo'lishi mumkin masalan o'sha grammatik qoida jihatdan bir xato gapirib qo'yishi mumkin yoki lug'at jihatidan ya'ni so'zlarni noto'g'ri ishlatayotgan bo'lishi mumkin yoki tartib jumlani noto'g'ri tuzgan bo'lishi mumkin endi buni sababi har xil bo'ladi ba'zan balkim yaxshi bilmas tilni yoki tili xato qildi ba'zan shunaqa bo'ladi inson xohlamagan holatda tilidan chiqib ketadi sababi qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu xatolarni aytishga hojat yo'q chunki bu bir e, gunoh qilgani yo'qku ya'ni yoki aytish bizga vojib emasku bu jumlani xato jumla tuzyapsan yo unday demaydi bunday buni aytishga hojat yo'q ya'ni uni obro'sini to'kib masalan demak mana shu jumladagi xato ikkinchisi ma'nodagi xato shuki sen aytgan narsang ya'ni bu gapda xato aytding unaqa emas balki bunday bo'ladi deb o'sha ma'nosidagi xatoni to'g'ri ya'ni falonchi uyda desa masalan xato aytding u uyda emas ko'chaga chiqib ketgan deb mana shunga o'xshagan xatolar ya'ni ma'nodagi xato aytayotgan gapi to'g'rimi yo'qmi uchinchisi maqsaddagi xato bu qanaqa bo'ladi masalan sen gapirayotgan gaping to'g'riyu lekin maqsading yomon maqsading seni xato deb turib aytish mana shu xil xatolar aytish mumkin ho'p endi mana shunaqa tortishma ba'zan ilmiy mavzuda bo'lishi mumkin biron bir shar'iy ilmiy mavzuda bo'lishi mumkin unda ham ulamolar bu munozarani yaxshi emas deyishgan chunki ko'p yomon sifatlarga olib keladi ya'ni insonda kibr paydo bo'ladi boshqa qancha sifatlar paydo bo'ladi manmanlik takabbur haqqi tan olmaslik paydo bo'ladi ko'pincha tortishishda boshida botil gapni qabul qilmasa tortishib tortishib qizishganidan keyin to'g'ri gapni ham qabul qilmaydi oxiriga borib demak mana shu munozara ham xato deyishgan joiz emas shuning uchun sukut saqlash kerak yoki nima qilish kerak odam foydalanish uchun bir savol so'rash kerak lekin masalan inkor qilish uchun yoki qaysarlik qilish uchun savol so'rash kerak emas ba'zilar sinash uchun savol so'raydi bu ham mumkin emas sinash uchun savolni ustoz shogirddan so'rashi mumkin faqat ya'ni hadislarda shu keladi lekin bir birodar bir birodarni ha talaba tolib ilm bir birini qilishi mumkin ilmiy mavzular lekin bir odam ahli ilmni sinashga yoki o'zi biladi bir masalani shuni sinash uchun so'rashlari bular qaytarilgan bu narsa inkor qilish uchun yoki o'zi qabul qilmasligini biladi shunda ham so'raydi talash tortish maqsadida masalan mujodala bor bu ko'pincha birovni o'chirib qo'yish uchun bo'ladi ya'ni birovni jim qilib qo'yish uchun bo'ladi uni aybi zikr qilinadi yoki johillikka nisbat beriladi ya'ni sen bilmaysan sen johilsan degan ma'noda mana shunday jim qilib qo'yish uchun gapiriladi bular mumkin emas demak buni qanday buni alomati qanaqa bu odam hozir birovni jim qilib qo'yish uchun gapirdimi yo durust maqsadda gapirdimi buni alomati shuki birovga xatosini shunday uslubda gapiradiki unga o'sha yoqmaydigan uslubda gapiradi uni jahlini chiqaradigan yoki haqorat qiladi pastga uradigan uslubda gapiradi demak mana shu o'sha mujodalaga kiradi birovni pastga uradigan qilib xatosini to'g'irlayapsizmi demak bu yerda sizni maqsadingiz durust emas chunki haqqiy isloh maqsad bo'lganda yumshoqlik bilan yoki yolg'iz holda aytgan bo'lardingiz bu nima maqsadda qilinadi ko'pincha bu xato aytish o'zini afzalligini bildirish uchun ko'pincha ya'ni chuqur o'ylab qarasa inson o'zini afzalligini men bilaman sen bilmaysan deb e, aytmoqchiman va uni kamchiligini aytmoqchiman e, bundan qutulish uchun inson sukut saqlash kerak eng yaxshisi shunda gunohga kirmaydi nima sabab bo'ladi bunga odam o'zini ilmini afzalligini ko'rsatish bilan ko'tarilish ya'ni o'zini ustun tutish ustun qo'yish mana bu birinchi sabab insonlar nimaga tortishadi odatda o'zini ilmini nimaga ko'rsatadi nimaga o'zini afzalligini ko'rsatadi uni xatosini aytib o'zini ustun qo'ymoqchi bo'ladi mana shu birinchi sabab ikkinchi sabab birovni aybini aytish bilan uni yerga urmoqchi bo'ladi ya'ni uni birovni parchalash sindirish mana shu ikkita sabab asosan bu har bir insonni ichida ya'ni ko'pchilik insonni deylik ichida botiniy mana shu ikkita sifat bo'ladi ikkita xohish bo'ladi birinchi sifat ya'ni o'zini ustun qilish bu go'yoki qur'onda aytilgan la tuzaku anfusakum o'zingizni pok deb davo qilmanglar deyilgan mana shu go'yo o'zini pok deb davo qilayotganday bo'ladi ya'ni oliylik davo qilayotgan bo'ladi vaholanki bu alloh taoloni sifati ulug' kibriyo buyuklik ollohni sifati demak mana shu ollohni sifatini go'yo o'ziga davo qilayotgandek bo'ladi va ikkinchi aytdikki ikkinchisi birovni sindirish deyildi bu birovni yerga urib sindirish bu aslida insondagi o'sha yirtqichliklik sifatidan kelib chiqadi ba'zi yirtqich hayvonlarda bo'ladiku ya'ni parchalash mana shu narsa insonni nafsida ham bo'ladi shuning uchun birovni sindirgisi keladi birovga ozor bergisi mana shu sababdan e, ozor bergisi keladi demak mana shu ikki sifat ikkalasi ham halok qiluvchi sifatlar va talashib tortishish mana shu ikkita sifatni kuchaytiradi inson qancha talashib tortishaversa qalbida o'sha ustun qo'yish o'zini kibrlanish sifati va ikkinchisi parchalash sifati kuchayib boraveradi bu ikkita sifat insonni halok bo'lishiga olib keladi oxiratini halok bo'lish va karohiyat chegarasidan chiqib gunohga o'tib ketadi ma'siyat bo'ladi xususan birovga ozor bersa gunohkor bo'ladi demak talashib tortishish birovga ozor berish bo'ladi buning ichida va g'azabni paydo qilish bo'ladi ikki tarafda ham g'azab paydo bo'ladi bundan keyin narigi taraf o'zini mudofaa qilishni boshlaydi hattoki xatoda bo'lsa ham bu talashib tortishgani uchun u o'zini xato gapini ham hatto himoya qilishni boshlaydi ekan va keyin bir birini ayblashga o'tadi hattoki bir birini shaxsiy aybiga ham o'tib ketadi ya'ni sen undaysan sen bundaysan deb shaxsiga ham kirib ketadi ilmiy masala qolib ketib bir birini shaxsini obro'sini to'kishni boshlaydi nima urush janjalga aylanadi dushmanga aylanadi bu aynan aytishganki xuddi ikkita itni urushgani kabi ya'ni bir birini tishlashga harakat qiladi shunday ikkita inson ham tortishsa o'zaro mana shunday bir birini o'sha gaplar bilan tishlashga harakat qiladi va buni muolajasi nima muolajasi mana shu kibrni ustun bo'lishni sindirish kerak inson o'zidek va mana shu parchalovchi sifatini ham sindirish kerak yengish kerak kasalliklarni muolajasi uni sababini yo'q qilish bilan bo'ladi talashib tortishishni sababi aytildiki biri ustunlik ya'ni o'zini ustun qo'yish ikkinchisi mana shu parchalash sifati mana shularni yo'q qilishga demak harakat qilish inson agar davomli talashib tortishaversa uni tabiatiga o'tib qoladi chunki odatlar odatlaringga ehtiyot bo'lgin tabiatga o'tadi deydi ya'ni ishlaringga ehtiyot bo'lgin harakatlaringga ehtiyot bo'lgin odat bo'ladi odatlaringga ehtiyot bo'lgin tabiat bo'ladi tabiatga aylanadi shuning uchun inson davomli tortishaversa bu uni tabiatiga aylanib qoladi keyin uni tark qilish nihoyatda qiyin bo'ladi mashhur solihlardan dovud toyi degan kishi bor edi abu hanifa undan so'radiki sen nima uchun insonlardan uzoqlashding shunda aytdiki talashib tortishishni tark qilish uchun o'zimni nafsim bilan mujohada qilyapman shunda abu hanifa unga maslahat berdi aytdiki sen qaytanga majlislarga qatnashgin dedi ya'ni odamlarni majlislariga suhbatlariga qatnash birga o'tirgin o'shalar eshitib turib gapirmasdan sukut saqlagin mana shu mujohadani qilib ko'rgin keyin dovud toyi aytadiki shu narsani qildim va eng qiyin mujohadaligini topdim ya'ni bir chetda bo'lsangiz sukut saqlash oson odamlar yo'q joyda inson sukut saqlaydi majbur chunki kim bilan gaplashadi kim bilan tortishsan hech kim yo'q eng qiyini tortishadigan odam bo'lib turib bir odamlar bir narsani gapiryapti xato qilyapti o'shani eshitib turib sukut saqlash eng qiyin va buni imom g'azzoliy ham aytadi uzoq yillar katta bir nizomiya madrasasida dars berganidan keyin o'zini isloh qilishga madrasani tashlab ketadi madrasani eng katta shayxi o'zini davrini eng katta shayxlaridan bo'lgan holda o'zini isloh qilish uchun tashlab ketadi o'shanda hayotini yozadiki masjidlarda masjidni sipirib yuradi ya'ni shunaqa xizmat qilib o'zini nafsini sindirish uchun keyin aytadiki mana shu odamlar xatolarini ko'rib men sukut saqlashga harakat qilardim toki o'sha o'zimdagi yomon sifatlarni yengish uchun o'zini tarbiyalash uchun va menga eng qiyin bo'lgani sukut saqlash o'zi emas edi balki ba'zan odamlar imom g'azzoliy shunaqa degan deb gapirsa ana o'sha eng qiyin bo'ladi ya'ni buni nomidan gapirish buni nomidan hatto gapni gapiryapti odam chidolmaydi ya'ni men bunaqa demaganman tuhmat qilyapsan degisi keladi shunisi eng qiyin bo'ldi demak shu abu hanifa aytyaptiki haqiqiy taqvo o'sha insonlar orasida yashab ularni qiyinchiliklariga mashaqqat aziyatlariga sabr qilish bunaqa masalalar ko'pincha mana shu fiqiy masalalarda va aqidaviy masalalarda ham bo'ladi ya'ni shar'iy masalalarda ham odatda tortish bo'ladi xususan hozirgi kunda musulmonlarni ichida eng ko'p tortishilayotgan masalalar mana shu masalalar agarchi dunyoviy masalalar ham bor lekin eng ko'pi mana shu masala yana shuni aytib o'tish kerakki fiqhiy masalalarda e'tiqodiy masalalarda shu masalaga qarash kerakki bu masala ixtiloflimi ixtilofli emasmi agar masala ixtilofli bo'lsa ya'ni falon mushtahidlar bunaqa degan bular dalili bor falon hadislar qolgan mushtahidlar boshqacha aytgan boshqa qovullar aytgan ularni boshqa hadisi bor tamom bu masala ixtilofli bunda tortish mumkin emas bunda tortish mumkin emas bir ming to'rt yuz yildan buyon ulamolar yecholmagan masalalar ular ixtilofli masala masalan to'rt mazhab orasidagi ba'zi masalalar bor va har tarafni o'zini hujjati bor bu masalalarda tortish mumkin emas ho bir taraf endi haqli dalil bo'lsa ikkinchi tarafda hech qanaqa dalil bo'lmasa nihoyatda zaif bo'lsa ana unda aytsa bo'ladi u ham tortishilmaydi u ham boya aytgandek yumshoqlik bilan odob bilan aytiladi chunki tortishishdan faqat o'zingizni ustun qo'ygan bo'lasiz u ham o'zini past his qilmasligi uchun tan olmaslikka majbur bo'ladi shayton uni ham qo'ymaydi g'ururi qo'ymaydi foydadan ko'ra demak zarari ko'payadi shuning uchun o'sha to'g'irlamoqchi bo'lgan odam odob bilan yumshoqlik bilan qilish kerak va aytildiki dunyoviy masalalarda ahamiyati yo'q deydi buni ham misol keltiraylik tushunish oson bo'lishi uchun masalan xabarlarni ko'rib birov aytyapti kecha avtohalokat bo'ldi beshta odam o'libdi eshitdingmi deydi ikkinchi birodar aytadiki yo'q o'nta odam o'libdi deydi masalan u boshqa xabarni ko'rgan bu boshqa xabarni ko'rgan masalan ya'ni keyin shu masalada tortishib ketishadi ko'p bo'ladi ahamiyat bersak mana shu shunga o'xshagan oddiy masalalar arzimas masala keyin tortishadi yo'q men beshta falon xabar aytdi unisi aytadi yo'q o'nta odam o'libdi deydi xuddiki bu muhim xabar ya'ni nima ahamiyati bor beshtami o'ntami bitta gapdan qolsa bo'ladiku shu yerda mana shuning uchun aytilyaptiki haqli bo'lsa haqli bo'lgan holatda to'xtatsa shu talashib tortishni jannatni eng yuqori qismida qasr beriladi xato bo'lgan holatda to'xtatsa jannatni chetida qasr beriladi e, mana shu fazilatni o'ylab inson mana shu mukofot uchun ham sukut saqlashgan sovuqlik tushadi ya'ni shu darajaga olib boradi mana shunga o'xshagan bir arzimaydigan narsalar u bunday bu bunday deb tortishadi talash tortishish bu aytildiki g'azabni paydo qiladi g'azabni kuchaytiradi bu birinchidan va mana shu kuchaytirayotgan narsalar aslida hammasi katta gunohlar ya'ni g'azab keldiki katta gunohlik keldi ya'ni qalb gunohlarini g'azabni kuchaytiradi kibrni kuchaytiradi odamni chunki o'zini e, nargini gapi to'g'ri bo'lib chiqsa go'yoki bu past tushib qoladigandek bo'ladi kibri qo'ymaydi ya'ni kibri g'ururi ko'payadi riyokorlik qilishni boshlaydi va mansab sevgisi paydo bo'ladi odamda ya'ni obro' chunki odamlar oldida agar uni yengsa g'olib bo'ladi masalan obro' bo'ladi mana shu mansab sevgisi obro' sevgisida bu ham bitta kasallik mana shunga o'xshagan demak manmanlik va boshqa ujub ujublanish ya'ni faxrlanish mana shunaqa kasalliklar kelib chiqadi bu kasalliklar hammasi o'zi aslida davolash kerak bo'lgan gunohlar bular qalb gunohlari tortishish shularni yanada kuchaytiradi shu kasalliklar alloh taolo foydali ilm bersin bu kasalliklardan poklanish hammamizga nasib qilsin